Hi everyone. Gano po ako nakagulo <laughs> kasi nasa ilalim ako ng kortina ng kwarto ko. And hi, dito na ako sa LA. Kasama ko si Angeline, oops, si Marcelito tsaka si Jovit. At, yun, kanina nag, nag, ano na kami, nag meet and greet. Tapos, yun, pahinga lang konti. Tapos mamayang gabi meet and greet ulit. Ayun. Tapos may isang, bukas naman rehearsal. Tapos, the next day, concert na. Tapos, magdi-Disneyland ako. <laughs> Dito yung tapat ng hotel namin. Kanya. Yan. Yan. Kalsada siya. <laughs> Ayan. So, yun lang. In-update ko lang kayo. Baka nami-miss na ako agad. <laughs> Nami-miss. Yun. Suot ko X-Men. Pero pabaligtad. So, hindi nyo mababasa. X-Men. 对。